บุ๊กทูสามสิบหกทริเซตการขนส่งมวลชนมิเนสกาฮ r o m a d n á d o p r า v a ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับกด e je a u t o b u า o v á z a s t á รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ Který autobus jede do centra? ผมต้องไปสายไหนครับ Kterou linkou musím jet? ผมต้องต่อรถไหมครับ Musím přestoupit? ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Kde musím přestoupit? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Kolik stojí lístek? Kolik stojí jízdenka? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Kolik stanic zbývá do centra? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Tady musíte vystoupit. คุณต้องลงข้างหลังครับ Musíte vystoupit vzadu. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ Další metro pojede za pět minut. อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ Další tramvaj pojede za deset minut. อีกสิบห้านาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ Další autobus pojede za 15 minut. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kdy jede poslední metro? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kdy jede poslední tramvaj? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kdy jede poslední autobus? คุณมีตั๋วรถไหมครับ Máte jízdenku? ตั๋วรถหรือไม่มี ผมไม่มีตั๋วรถครับ Jízdenku? Ne, nemám žádnou. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ Tak musíte zaplatit pokutu.